yani baada ya uh, Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sema kwamba jambo hili linakuwa na nguvu zaidi pale ambapo atakapokuwa msemaji ni muhaddith kwa sababu asli wadhi hadhi alfanni bayan jarh wa ta'dil sawa akawa ameweka ameweka kanuni yeyote ambaye atakayemtaja mtu aliyefanya mabaya kwa kumtaja jina lake mathalan eh, kwa ajili ya ile aibu yani, yani ule utajo wake aliotaja ukawa sawa na yule ambaye aliyejitangaza thumma tukija kumkagua akawa si katika watu ambao wabobea hasatan katika elimu hii ya jarh na nini na taadili yani laisa min almuhaddithin au almuttasifu bi shay'in mimma dhukir yani abahu bidhikrihi sawa lilmuttasif bi shay'in mimma dhukir amemtia kasoro kwa kumtaja ule utaji wake akawa sawa sawa na mtu ambaye aliye tumesha tangulia huku nyuma ha? ule utaji wake akawa sawa sawa mtu ambaye aliyejitaja yeye mwenyewe kama amefanya maovu sasa mtu ambaye aliyejitaja yeye mwenyewe kama amefanya maovu kama vile mtu aliyefanya bid'a akasema nilifanya bid'a sawa hasa mfanyaji wa tukio hilo yani mwenyewe kumsema mtu aina hii huwa jahilun au mulabisun au musharikun lahu fi sifatihi kwani atakuwa yeye anakwenda sasa kulikuza lile jambo sababu ametumia njia zisizokuwa sahihi katika ile jarhi yake au katika ile eh, taadili yake intaha ma aradna naqlahu fi hadha al-maqam imeisha yale tuliyokuwa tunakusudia kuyanukuu katika sehemu hii wala alla bihi eh, yuktafa anil itala watawassu na huenda maneno haya akawa yanatosha eh, kuyasoma na kuyafahamu uliokurefusha na kupanua fi dhikri man yahiqu lahu aljarh wa watadil katika kutaja yule ambaye ni haki kwake yeye kumjeruhi ni eh, haki kwake yeye kujeruhi watu au kuadilisha kuadilisha watu Kisha tunakuja nukta nyingine eh? kabla ya dhana dhana ya dhana ya 15 au zaidi hmm? bad basi ya dhana naam <clears throat> nukta naofuata ni sual hal yusannafu bidhann sa hal yusannafu bidhann je tasnif inafaa mtu kuifanya kwa dhana yani sehemu ya pili ya sual wanasema mashiku thani ya sual wa huwa hal yusannafu bidhann والجواب ان الظن الذي هو الشك في اللغه ليس كله مذموما dhana ambayo ha, katika lugha inatafsiriwa kama shaka si yote ni yenye kulaumiwa si yote ni mbaya kama annahu laysa kulluhu mamduhan kama ilivyokuwa si kila dhana ni yenye kusifiwa na dhana mbaya na dhana nadhana nadhana nzuri imekuja katika kauli ya Allah sura suratul hujurat aya 12 inna ba'd adh dhann ithmun hakika baadhi ya dhana ni ni madhambi wa qad sama Allah dhanna ilman fi mawadhi'a min kitabihi Allah ameita sehemu katika kitabu chake kaita dhanna kwa jina la ilmu kama imekuja katika katika suratul mumtahina aya ya 10 Allah asema fa in alimtumuhunna mu'minatin inaanza ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun Allahu a'lam biimanihin kisha akasema fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'u hunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahun wa mahallu shahid fa in alimtumuhunna mu'minat maana kiwa dhania na mkawajua kwamba ni waumini jawabu linakuja fala tarji'uhunna ila al-kuffar fala tarji'uhunna ila al-kuffar وكما في قوله جل وعلا وما شهدنا الا بما علمنا ما شهدنا الا بما علمنا tushuhudie sio kwa kile ambacho tulicho tulichokifahamu na tulicho kijua kwamba dhana hapa inakusudiwa hapo ni dhana eh basi sisi tulimdhania huyu khairi tulidhania kheri basi tukawa tumeelezea haya ambayo tuliyoyadhania hapa dhana imeitwa ni ilmu ama qaulullahi jalla wa ala inna dhanna la yughri min alhaqi shay'a fa inna almurada huna adhannu alladhi yu'aridu alilma haikadhana haisaidii kwenye haki chochote baada ya kuwa haki ishakuwa wazi mtu anakuja anasema mimi nadhani kama itakuwa hivi nasema hii dhana yako haina kazi sababu inapingana na elimu wa dhannu almushrikina anna shirkahum sahihun bidalil qawlihi la yughni min alhaqqi shay'a sawa na ni kauli ya washirikina kwamba shirki yao hiyo wanaifanya ni sahihi kwa dalili Allah anasema la yughni min alhaqqi shay'a hii haisaidi chochote kutokana na haki ambayo inaonyesha shirki sio sahihi shirki mnafanya hii sahihi wa hadha yadullu ala annahu dhannu ghairi alhaq na hii inajulisha kwamba hii ni dhana isiyokuwa ya haki fakharaja bidhalika annahu haythu yuzammu adh-dhannu fa innahu yuradu bihi shakkul musawi duna alghalib arrajih wazi ikawa imetolewa kwa jambo hilo kwamba pale lilipokuwa inalaumiwa dhana sehemu yote utakapoona dhana inalaumiwa na inatajwa kwa ubaya basi ujue inayokusudiwa hapo ha? ni ile shaka ambayo yusa almusawi duna alghalibi rajih shaka ambayo inayotaka kuja kuwa sawasawa na kitu kilichokuwa na nguvu na chenye kufanyika mara nyingi. Kwa mtu anadhania jambo ambalo halipo ukidhania jambo ambalo halipo dhidi ya lile lililokuwepo basi tunasema dhana yako hiyo ni dhannun madhmum dhannun almadhmum yani unataka kuleta shaka iwe sawa na kitu kilicho kuwa cha uhakika kwa mtu anasema na uhakika wa jambo fulani ni hivi wewe unasema hapana mimi nadhani itakuwa hivi <laughs> mimi nadhani itakuwa hivi unadhani vipi na wakati nishakwambia huo ndio uhakika wake eh aiyo nasema hii ndio dhana ambayo tunasema hii dhana haina haina kazi قال وليعلم أن أكثر الأحكام الشريعة العملية مبنية على الظن الغالب الراجح na ijulikane kwamba hukumu nyingi za kisheria za hasa za kimatendo zimejengeka kwenye dhana yenye nguvu zimejengeka kwenye dhana yenye nguvu yarifu dhalik ahli alilm wa tullabi wanaojua haya mambo ni wanawachuoni na wanawafunzi wanaosoma dini hii bal akthar qawaid shar'i mabniya ala dhalik bali kanuni nyingi za kisheria zimejengewa kwenye nini kwenye dhanu rajih kama fi qaidat almasalih almafasid fa inna mabniya ala dhunun kama ilivyokuwa katika kanuni ya maslahi na mafsada kanuni ya maslahi na mafsada ambayo tunaifanyia kazi katika mambo yetu mengi mejegewa kwenye dhana sababu kipindi tunayatafuta maslahi yanakuwa hayapo ah, hili jambo lina maslahi lakini maslahi yenyewe hayapo lao kama kipindi tunasema jambo hili lina maslahi watu wote wangeaona wala wasingepingana usingepatikana mwingine akasema hapana hakuna maslahi sababu tayari hapo husemwa na watu kwamba jambo hili lina maslahi ili walitumie jambo lile wapate yale maslahi kabla maslahi yale bado hajakuwepo kwa hiyo msingi wa hilo huwa inatengenezwa tu uh, inayotumika pale ni dhannu raji dhana yenye nguvu eh dhannu arrajih dhanna yenye yenye nguvu naam قال وقد عرف أهل العلم أن الظن المعتبر ثلاث مراتب أهل العلم wali walikwisha tambua na wakaeleza kwamba dhanna yenye, yenye kuzingatiwa ina daraja tatu dhanna yenye kuzingatiwa daraja tatu dhannun fi adna almaratib wa dhannun fi alaha wa dhannun mutawassit kuna dhana ambayo daraja yake ni ya chini na dhana ambayo daraja yake ni ya juu na dhanna ambayo daraja yake ni ya kati na kati kama karara dhalika al-Izz ibn Abd salam kama alivyoeleza hili jambo mwanachuoni huyo Al-Izz ibn Abd Salam rahimahullah akasema wa faidatu hadha taqsim na faida ya mgawanyo huu huwa rujuu inda al-ikhtilaf ila a'la dhunun duna mutawassitiha wa adnaha kwamba tumetofautiana kwenye dhana lakini dhana ya kwanza tumeona ni ile ya chini kabisa sawa ikaja katofautiana na dhana ya pili ambayo ni ya kati na kati ikaja katofautiana na dhana ya tatu ambayo ni dhana ya juu unafahamia eh kwa hiyo zikipatikana tofauti tatu na zote ni dhunun kwa huwa tunaacha ya mwisho tunaacha ya katikati tunaacha ya tunafuata hii ya juu zikitofautiana mbili almutawassit wa aladna tunaacha hii ya chini tutafuata hii ya katikati sasa na kisha madha yuradu bitasnifi bidhanni dhani tuliache ile darasa la kujitegemea hatumalize kitabu <laughs> Madha yuradu bitasnifi bidhani Tunapokuwa tunasema huyu mtu amesanifu kwa dhana tunakusudia nini? Ah Idha tabayyana hadha fa inna naqul madha yuraddu bitasnifu bidhanni Sasa tushapata kwamba ahlul ilmu wameshazi gawa dhunun katika daraja ngapi katika daraja tatu na tumeshaona jawabu la sual hal yusannaf bidhann kwa sababu wale watu ambao wanaokuja kufanyiwa tasnifu huwa katika hoja zao kwamba huyu amenisanifu katika jambo ambalo hana uhakika wazi lakini hapa muallif amejaribu kulijibu kwa urefu na kwa kufafanua kwanza kuzitofautisha hizi dhana kwa kuweka ile dhana mbaya na dhana na dhana nzuri lakini pia kutofautisha darajatu dhunun kwamba kuna ya juu na ya chini na ya katikati haya tunaposema tunamsanifu mtu kwa dhana tunakusudia nini inkana shakul musawi fala yasihu dhalik wa alayhi yunzal qawlu an-nabi sallallahu alayhi wasallam iyyakum wadhann fa inna dhann akdhabul hadith ikiwa hii shaka iko sawasawa na shaka nyingine yani tunasema huyu bwana kama mtu wa bid'a na hisi kama ni mtu wa bid'a lakini baina ya kuwa mtu wa bid'a na ni mtu wa sunna hapa hizi pande zote mbili zina zinalingana wapo watu wa aina hiyo hata simuelewelei si mtu wa sunna si mtu wa bid'a sawa mtu aina hii hutaki kumpa tasnifu kama ni mtu wa bid'ah. na hasa nyewe tulabu ilmu nakujaga kuuliza maswali ya mtu wewe ushatatizika huko huna uhakika na hicho ambacho anachodai kama mtu huyu yukoje eh halafu unakuja kuniuliza mimi tunawezekana yule mtu ambaye unaniuliza mimi mimi si, simjui wala siishi naye karibu hali yake itabidi nikuulize wewe ndio uniambie na wewe hapo una dhanul dhana isiyokuwa na nguvu eh dhanu ghairu rajih hapo kwa sasa shehe huyu mtu unaanza kunifafanulia yale ambayo wewe mwenyewe shakutia shida na wakati mwingine wakati unafafanulia unaanza ukaingiza mpaka mengine ambayo huyajui nikamuona nikasikia kaja mtu mwingine nikamuuliza kwa hiyo unaongezea ongezea kuna ile asilimia hamsini walau iwe 60 hiyo 70 ili upate kumjeruhi yule mtu na kumpa jina kwamba labda mushrik, mtadi fasiq dhalim ukadha sariq eh falasih ikiwa ni hivyo haifai walaihi unazal qawlu nabii sallallahu alayhi wasallam iyyakum wadhann jiepusheni na mambo ya kudhanidhani watu kama huna uhakika si ufanye shughuli zingine mpaka uhakika utakapokuja usishughulike na irdhi za watu heshima ni kitu kizito sana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam akiwa kule arafa kule alisema inna dima'akum amwalakum a'radhakum alaykum haram tena kuvunja heshima hata we mwenyewe heshima yako pia haifai kuivunja kuna watu wana tabia kuvunja heshima zao wao wenyewe kama unijui kama mimi ni mpumbavu basi mimi mpumbavu sana <laughs> mpumbavu tena haifai kuvunja heshima sababu mpumbavu si katika watu wenye heshima sawa na kwa hiyo haifai kumwaga damu yako pia haifai kumwaga damu ya mtu mwingine haifai kudhulumu mali za watu pia haifai kupoteza mali zako israfu mtume sallallahu amekataza Allah subhanahu wa ta'ala amekataza israfu watubadhiru tabdhira kwa hali ya kwanza yakum dhanna fa inna dhanna akdhabu alhadith dhanna ambayo ni maneno ya uongo ndio hii ambayo inayotajwa hapa dhanul musawi au shakku musawi wa ikana dhanu almu'tabar fi shara na ikiwa ni dhana inayozingatiwa katika sheria wa huwa alghalibu raji ambayo ni ile dhana yenye nguvu sasa ambayo hiki kilichobakia huku kipande ni kipande hakina nguvu bali wewe una uhakika kwa asilimia sabini ya kile ambacho unachokidhania fahadha yusannafu bihi hili ndilo ambalo mtu atasanifiwa kwalo ah yule shehe hapo mwanga aliendaga kuwa na shikaneo tianena anaitwa nani mraba yule si ameonekana kwenye vyombo vya habari eh? alikuwa anaonekana mwanga hapa anaambia tunjoeni kwenye tia neno shika neno eh? akisema baadhi ya maneno ya kufu bali akiubeza uislamu akibeza ibada ya haji ya kutaka kutetea hii hija ya shika neno tia neno utosema kwamba mimi nina mashaka na Uislamu na Uislamu wake sababu yeye mwenyewe amejiweka wazi dhana yako kwake yeye kuhusiana na uharibifu wa imani yake itakuwa ni dhanu ish dhanu alghalib arrajih sah fahadha yusannafu bi sasa huyu unasema huyu ntia neno shika neno wala kuna kuzunguka kwenda huku kwenda kula ah, jamani msimseme vibaya tusimseme vibaya vipi tusipomsema vibaya kuna watu ambao wataona hija ile yafaa watakwenda mwakani tena hapa Mwanga sio ni, ni, ni kule Tanganyika watakwenda na wao kuhudhuria kushuhudia ile ile hija kwa lazima afuatiliwe ashambuliwe apewe jina lake asiseme yeye anawasapoti wao alafu akipewa jina la wale akakatae abaki uislamu anautaka na kule kushika neno tia neno ile dini yao anaitaka huku kwenye uislamu atakuwa anataka tu kuvaa ngozi ya kondoo ili watu wahisi ni Muislamu na Waislamu waingie katika katika jambo lile ambapo jambo hili ni haramu na haifai kwa Muislamu kuficha haki haifai kwa Muislamu kuacha batili yenee na hasatan kuna watu ambao maskini huwa wanasikia maneno wanayafuata bila kuya, kuyafuatilia na kuyachunguza anasema hadha sanafu bihi wala raiba inda ahli ilm na wala hakuna shaka kwa wanawachuoni rahimahumullah ta'ala sababu lidhalika lau taamalta tariqata salafi sababu hiyo lau kama sasa utafuatilia na kuzingatia njia ya wema katika mlango huu fi babil jarh wa ta'dil katika mlango wa jarh na ta'dil wal kalam fi ahli albid'ah na kuwasema ahlul bid'ah tarahum yahtabiruna adh-dhanna utakuta wanazingatia sana dhana lakini dhana hii alghalibu rajih eh dhanu alghalibu rajih maana eh sababu eh, atasema ah, bwana huyu mtu alikuwa hakusudii kwa sababu tu kwamba wali hivi na yani unakuta kuna mi, misemo mingi sana Sasema sawa akusudia sikusudii dhana yetu sisi kwake yeye ni dhana ghalibu raja kwa huyu mtu ni mtu fulani na sheria imeturuhusu sisi tumsanifu kupitia dhana hii sababu makusudio yake sisi hayatuhusu yaliyo katika moyo wako wewe na hiyo bidaa yako ambayo unaipenda huipendi sisi si kazi yetu kuchunguza yaliyoko katika mioyo ya, ya watu ambao hii ni madhhab mbaya sana manhaji muwazanati mbona na swali kama mnasema sasa sio muislamu sasa si swala yake atuhusu nini ha Abdullah ibn Ubay bin Salul sasa alikuwa na swali Qur'ani simemtaja ni munafiki alikuwa na swali moja na mtume alayhi salatu wasallam msikiti mmoja mbona ule msikiti wa mtume lakini Qur'ani inamwita kwamba ni mnafiki na mtu sallama akataja kama ni munafiki maila dhali kwa hiyo eh, imani ya mtu anabaki nayo yeye mwenyewe sisi tunachukua kile kilichokuwa dhahir kwa dhannu rajih al-ghalib maqal famathala ba'dhum yaqul man akhfa 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfata yule ambaye atakayeficha bid'a zake kutuficha sisi sasa yule ambaye atakayeficha bid'a zake kutuficha sisi sisi tunajua kwamba ni mtu mzuri lam takfa alaina ulfatuhu ule muunganiko wake hauja haujafichika kwetu sisi yani anana naarifuhu min khilali man yujalisuhu ana watu anaunganika ana, anaunganika nao ana watu anawapenda ana watu anawasema vizuri huyu kama ni ahli sunna wal jamaa alafu unaonekana kila siku shehe fulani bwana tumzuri sana afu yule shehe ni mtu wa bid'ah wewe uko na sisi watu wakimsema shehe yule sema msimsema lakini mtu mzuri sana yule sasa kama bidaa yako imejificha wewe huu muunganiko wako baina yako wewe na huyu umejificha tunakusemaje sasa ha asema illa yadhharu albid'ata fi aqwalihi wa fa'alihi hata kama haikudhihirika bid'a katika maneno yake na matendo yake maadamu anashirikiana ahlul bid'a sisi tayari tushajua kwamba huyu mtu tayari ni mtu wa bid'a sababu anawapenda watu wengine wazi ya jamaa قال وقد قال يحيى ابن سعيد القطان لما قدم سفيان الثوري البصره يحيى بن سعيد القطان امام ائمه السلف قال يا سيما منو هيا لما كوجا سفيان الثوري في مدينه البصره wa kana Rabi' ibn Subayh lahu qadrun inda an-nas bwana mmoja alikuwa anaitwa Rabi' ibn Subayh ibn Subayh alikuwa na nafasi yani alikuwa na hadhi kwa watu anaheshimika walahu hadhwatun wa manzila alikuwa na cheo eh na hadhi fajala thawri yas'al an amrihi Sufyan Thauri akawa anaulizia kuhusiana jambo la huyu bwana Rabi' ibn Subayh wayastafsiru an halihi anaulizia hali yake bwana ana hali gani faqala ma madhhabuhu ha akasema madhhabu yake ni nini e, madhhabu ya rabi qalu madhhabuhu sunna ha watasema madhhabu yake ni sunna qala man bitanatuhu sawa haya mwandani mwandani wake ni nani Kiswahili fasaha hichi Kiswahili cha mwandani yani besti yake ni nani rafiki yake mkubwa ni nani qalu ahla alqadar akasema marafiki zake na ahlul qadar qala huwa qadariyo sasa mramba atembea kila siku yote mnamuona anapita mitaa yoyote si msikiti gani huko si anapita mtaa huu tamwanga hata sijui vizuri legeza mwendo sijui kusini kule sijui wapi bali kaonekana heri heri jamani yani bado tu nasema bwana sio Subhanallah. Heri heri. Eh? Kwa maadamu akasema anazunguka na ahlul qadar, sasa huwa qadariyun, huyu ni qadariyun. Ni katika watu wanaokataa qadari, man ahlul bid'ah. قد علق ابن بطة الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى على هذا الأثر ameallik keka faida taaliki ya atharia akasema rahmatullahi ala Sufyan ath-Thawri Allah amrehemu Imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri لقد نطق بالحكمة حسنة انغاليا هي جر نا هي تصنيف يا واضح كبيسا اما هو قدري ها اسا والله ameongea جاك hikma akasema kweli وقال بعلم نعم amesema kwa فوافق الكتاب والسنة فوافق الكتاب والسنة كافقيانا كتابنا السنة وما توجبه الحكمة يدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان kadhalika pia ameongea yale ambayo amewafikiana na yale ambayo yana wajibisha hikma yani yale mambo ambayo yanayoendana sambamba na hikma na yale ambayo umma mzima wale wote wenye macho ya kuona wameyaelewa wayaarifu ahlul basira wal bayan na watu wenye ubainifu na ilmu wameyaelewa maneno yake qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu bitanata min dunikum la yalunakum khabala waddu ma'alik akawa Imam Ibn batta akafanya istinbat ya yale maneno aliyasema Imam Sufyan Thauri eh kwa maneno haya la tatakhizu bitanata min dunikum siwafanye watu wasiokuwa nyinyi kuwa ni marafiki wa ndani kuwa ni marafiki wa karibu sababu nyinyi tayari kwa kufanya hivyo tayari watakuja kukuingizeni katika yale ambayo waliokuwa wao wanafanya wao wanatamani siku zote lau kama mtateleza muingie mwe katika mkondo wao ili waweze kukuvuneni kwa kumalizia kitabu chetu eh tumalizia na milango miwili tasnif bil yaqini nadirun jiddan fil umma wa nasihatun li talibil ilm khalli ناخذ هذا يوم السبت ان شاء الله hadha wa الله sallallahu alaihi wa sallam ala على محمد وعلى اله وصحبه وسلم